Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berani sembah dan diibadai kecuali Allah tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah swt limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Hadirin sekalian para jemaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah majlis yang ke-12 dari pembacaan kitab Al-Ihkam في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام yang dikarang oleh guru kami Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Hafizahullah dan isi kitab ini adalah penjelasan sikap yang benar yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim kepada penguasanya berdasarkan dalil dari Al-Qur'an sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijma' para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan kita sampai pada pembahasan Bagaimana apabila seorang penguasa Mengucapkan ucapan yang mengeluarkan dia dari agama Islam Atau melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam Bagaimana sikap seorang muslim yang benar Dalam keadaan seperti ini Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Hafizullahullah Al-Fatihah Pertama yang harus dilakukan adalah menasehati dengan aturan-aturan nasihat yang sudah dijelaskan yaitu dengan sir menyembunyikan nasihat tersebut dan tidak mengubarnya di hadapan orang lain. Kemudian yang yang kedua dilakukan dengan lemah lembut dengan cara yang baik semoga beliau ingat dan mau kembali kepada jalan yang benar Kembali kepada Islam Apabila beliau menerima nasihat Dan bergobat dari apa yang sudah beliau lakukan Maka dibiarkan beliau tetap di, bawah, di atas kekuasaannya Dibiarkan tetap di atas kekuasaannya Dan tidak perlu dilengsarkan dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ata'ibu min al-dhambi kaman la dhambalahu." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Selama dia bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Islam, maka diterima taubatnya dan dibiarkan beliau di atas kekuasaan beliau dan tidak perlu diganti dengan yang lain. Adapun apabila beliau tidak menerima nasihat dan sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahaya dari ucapan beliau dan juga perbuatan beliau dan bahasanya ucapan atau perbuatan tersebut bisa mengeluarkan beliau dari agama Islam maka Syekh Hafizahullah menyebutkan tentang beberapa sikap atau sikap yang benar yaitu diharuskan kita untuk mengganti penguasa tersebut. Diharuskan untuk mengganti penguasa tersebut. Tetapi yang demikian yaitu mengganti seorang penguasa yang kafir diganti dengan penguasa yang muslim ini harus terpenuhi beberapa syarat dan disebutkan oleh Syekh tujuh syarat yang harus terpenuhi dan seandainya salah satu di antara tujuh syarat ini tidak ada, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk mengganti penguasa tersebut. Dan sudah kita baca empat di antara syarat-syarat tersebut. Kita selesaikan tiga, kemudian kemarin kita sedang membicarakan tentang syarat yang keempat. Saya sebutkan secara ringkas syarat yang pertama yang keluar dari beliau baik ucapan maupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kufur. Perbuatan yang mengeluarkan beliau dari agama Islam. Artinya bukan hanya sekedar kefasikan atau kemaksiatan. Kemudian yang kedua, kekufuran yang beliau lakukan Ini adalah kekufuran yang kelihatan jelas dan tersebar, bukan kekufuran yang ditutupi atau yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga, kekufuran yang beliau lakukan hukumnya nyata-nyata kufur. Kekufuran yang beliau lakukan adalah syariah. Nyata kekufuran dan tidak ada kemungkinan di sana takwil. Kemudian yang keempat, tegak hujah atas beliau. Artinya sudah disampaikan kepada beliau penjelasannya. Sudah ditegakkan hujah atas beliau disampaikan tentang dalil-dalil kekufuran perbuatan atau ucapan tersebut dengan penjelasan yang gamblang, dengan penjelasan yang jelas sehingga orang seperti beliau atau semisal beliau memahami apa yang disampaikan kepada kepada beliau. Kemudian kemarin kita sebutkan bahwasanya ulama ahlu sunnah wal jamaah secara umum mereka berhati-hati di dalam masalah takfir. Di dalam masalah mengkafirkan orang Islam. Dan ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan Nabi SAW sejak awal sudah mengingatkan tentang bahaya takfir atau mengkafirkan orang lain tanpa hak. Disebutkan di dalam hadis bahasanya barang siapa yang berkata kepada saudaranya. Itu saudaranya se-Islam mengatakan ya kafir. Maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya takfir di dalam agama Islam. Dan mereka tidak mengkafirkan seseorang kecuali setelah iqamatul hujjah kecuali setelah menegakkan hujjah kepada orang tersebut diterangkan kepada dirinya dengan seterang-terangnya dijelaskan kepada dirinya sejelas-jelasnya oleh karena itu Allah SWT mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dan tidaklah kami mengazab sebuah kaum kecuali setelah kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Tidaklah Allah menghadap sebuah kaum kecuali setelah Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Apa tugas eh, rasul tersebut? Tugasnya adalah iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah di atas di atas kaumnya, menegakkan hujjah kepada mereka supaya tidak ada alasan bagi mereka dan mengatakan bahasanya kami belum diutus kepada kami seorang rasul. Belum datang kepada kami risalah. Allah SWT mengatakan, Rasulan, mubashirin, wa mundirin li yakuna li'nasi li ala Allahi hujjatun ba'da Rasul. Para rasul yang mereka memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan kepada kaumnya. Supaya apa? supaya tidak ada hujjah atas Allah setelah datangnya para rasul tersebut. Tidak ada alasan bagi mereka. Inilah manhaj al-sunnah wal-jamaah. Dan inilah yang dilakukan oleh para a'immah. Mereka tidak mengkafirkan kecuali setelah iqamatul hujjah. Kecuali setelah menegakkan hujjah kepada kepada mereka. Kemudian setelah itu, Syekh menukil beberapa ucapan ulama atau menukil ucapan seorang ulama yang masyhur beliau adalah Ibn Taymiyah rahimahullah. beliau adalah Ibn Taymiyah rahimahullah seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah dan beliau dikenal sebagai seorang yang sangat hati-hati di dalam masalah takfir bukan orang yang tergesa-gesa di dalam masalah kafir. Dan sudah disebutkan untuk kita nukilan yang pertama yang menunjukkan tentang perkara ini. Kemudian setelah itu, Syekh menukil ucapan beliau yang kedua. Yang juga menunjukkan tentang kehati-hatian beliau dan juga para ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah takfir ini. Berkata Syekh, Hafizahullah, ويقول عليه من الله الرحمة والرضوان dan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada beliau Dan memberikan keridhaan kepada beliau Wa haqiqatul amri Annal qawla qad yakunu kufran Fayutlaqul qawlu bitakfiri sahibih لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah boleh mengatakan yang artinya dan hakikat dari permasalahan ini dan hakikat dari permasalahan ini bahwasanya ucapan terkadang dia adalah ucapan yang kufur ucapan terkadang dia adalah ucapan yang kufur. Fayutlaqul qawlu bitakfiri sahibihi. Maka dimutrakan ucapan dengan dikufurkannya orang yang memiliki. Maksudnya adalah dikatakan bahwasanya ucapan itu adalah kekufuran. Kemudian dikatakan orang yang mengucapkan ucapan ini maka dia adalah orang yang kafir. Misal, sebuah ucapan yang kufur. Misalnya mengatakan bahasanya Allah ada dua. Mengatakan bahasanya Allah ada ada dua. Ucapan ini adalah ucapan yang kufur. Dan dikatakan bahasanya orang yang mengucapkan ucapan ini maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan ini adalah namanya mutlak. Mengkafirkan secara mutlak. Kita tidak menentukan orang per orang, tetapi kita mengatakan apa? Orang yang mengucapkan ucapan ini maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini namanya takfir al-mutlak, ya pengkafiran yang mutlak. Kita tidak menentukan orangnya langsung, mengatakan bin fulan bin fulan adalah kafir, tidak. Tapi kita mengatakan ini adalah ucapan yang kufur dan orang yang mengatakan ucapan ini maka dia telah keluar dari agama Islam. Kemudian beliau mengatakan akan tetapi orangnya langsung asaksu al muayyan orangnya secara pribadi yang mengucapkan ucapan tersebut tidak dikafirkan sampai ditegakkan atasnya hujjah orang yang mengucapkan maka tidak dikafirkan langsung sampai apa sampai ditegakkan atasnya hujjah didatangi atau dipanggil dan diterangkan kepadanya tentang bahayanya ucapan ini. Dan bahasanya ucapan ini adalah ucapan yang kufur yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Diterangkan dengan seterang-terangnya. Dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sampai dia memahami permasalahan ini. Ini namanya ikhram atau hujjah. Kemudian beliau mengatakan, فَنَفْسُ الْقَوْلِ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا Lakin qailuhu ma'zurun. Ucapan tersebut mungkin itu adalah ucapan yang kufur, tetapi orang yang mengatakannya ma'zur. Mungkin orang yang mengatakannya adalah orang yang ma'zur, yaitu dimaafkan. Dia dimaafkan, ucapannya adalah ucapan yang kufur, tetapi orang yang mengatakannya belum tentu apa? Belum tentu kufur, tetapi mungkin dia dimaafkan karena satu sebab. Karena satu sebab. Contoh misalnya, ucapan ini diucapkan oleh seorang yang muslim, tetapi dia dalam keadaan tidak berakal. Diucapkan oleh seorang muslim, tetapi dia dalam keadaan tidak berakal. Mengucapkan ucapan ini. Ucapan yang dia ucapkan, kufur atau tidak? Kufur. Tapi apakah kita menghukumi orang yang tidak berakal tersebut sebagai orang yang kafir? Tentunya tidak, karena dia mengucapkan ucapan ini dalam keadaan dia tidak berakal. Dalam keadaan dia tidak berakal, dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan dia gila misalnya. Dia mengucapkan ucapan yang kufur dan tidak kita ragukan itu. Akan tetapi kita tidak menghukumi dia sebagai seorang yang kafir. Kenapa? Karena dia makhluk, Dia mendapatkan uzur. Dia dalam keadaan tidak sadar. dalam keadaan tidak berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rufi'al qalamu an thalath." Pena itu diangkat dari tiga golongan. Di antaranya adalah anis sabihi, anis sabihi hatta yahtalin. Diangkat dari orang yang masih kecil atau anak kecil sampai dia dewasa. Dan beliau mengatakan wa anil majnun hatta yaqil dan diangkat pena tersebut dari orang yang gila sampai dia berakal. Sampai dia berakal. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang sebuah ucapan kita tidak ragu bahwasanya itu adalah ucapan yang kufur tapi belum tentu orang yang mengatakannya adalah orang yang yang kafir. Harus kita bedakan antara at-takfir al-mutlaq dengan takfirul muayyan. Mengkafirkan secara mutlak dengan mengatakan ini adalah ucapan yang kufur dan orang yang mengatakan adalah orang yang kafir dengan takfirul muayyad yaitu mengkafirkan secara khusus dengan menentukan orangnya mengatakan bahasanya si fulan bin fulan telah keluar dari agama Islam harus kita bedakan antara dua permasalahan ini kemudian beliau mengatakan fa idza kana minal mu'minina فلا يكفر إلا لأنه قد يعذره الله تعالى بأمور maka apabila orang tersebut adalah termasuk orang yang beriman termasuk orang Islam tidak boleh dia dikafirkan li'annahu karena sesungguhnya atau terkadang Allah SWT memberikan uzur kepadanya diumurin dengan beberapa sebab Apabila dia adalah seorang yang muslim, orang yang beriman, maka tidak dikafirkan secara serta-merta, serta merta, karena mungkin Allah SWT telah memberikan uzur kepadanya, biumurin karena beberapa sebab. Imma annahu lam yaqilhu. Ada kemungkinan yang pertama, orang tersebut tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Lam yaqilhu. Tidak menyadari bahasanya perbuatan tersebut, atau ucapan tersebut adalah ucapan yang kufur. Au annahu lam yathbut indahu atau yang demikian tidak tetap di sisinya. Maksudnya adalah tidak ada ilmu. Beliau tidak mengetahui bahwasanya ini adalah ucapan yang kufur atau perbuatan yang kufur. Di sana ada beberapa permasalahan yang mungkin tidak diketahui bahkan oleh seorang ulama sekalipun. Apalagi orang awam. yang mereka tentunya belajarnya lebih kurang daripada para para ulama. Banyak di antara perkara yang tidak dia ketahui, padahal itu adalah sesuatu yang kufur di dalam agama Islam. Au annahu lam yafhamhu atau ada kemungkinan dia tidak memahami. Sampai kepadanya dalil dan dia membaca ayatnya atau membaca hadisnya tetapi dia tidak memahami dengan benar ayat dan juga hadis tersebut. Maka ini adalah termasuk uzur. Ini adalah termasuk sebab yang menjadikan seseorang dimaafkan ketika dia melakukan ucapan atau perbuatan yang membuat dia sebenarnya keluar dari agama Islam. Karena satu di antara sebab ini, maka Allah SWT memberikan uzur kepada orang tersebut. Limu'aradati syubhatin. Karena adanya subhat, adanya kerancuan. فمن كان قصده الحق فأخطأ فأخطأه فإن الله يغفر له maka barang siapa yang keinginannya atau maksudnya adalah ingin kebenaran فأخطأه tapi ternyata dia salah maka Allah SWT mengampuni dirinya apabila Allah SWT mengetahui di dalam hati seseorang keinginan untuk mengikuti jalan yang lurus keinginan untuk mengikuti kebenaran. Kemudian dia salah padahal sudah bersungguh-sungguh mencari sebab dan dia sudah menimba ilmu, mencari ustaz yang dipercaya. Tetapi ternyata dia salah. Maka dalam keadaan demikian Allah SWT mengampuni apa yang dia lakukan. Dan di dalam sebuah ayat, doa orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami seandainya kami lupa atau kami bersalah. Sudah berusaha untuk berilmu dan juga mengamalkan. Tetapi yang namanya manusia terkadang lupa. Atau dia keliru. Padahal maksudnya ingin mencari kebenaran. Ingin menempuh jalan yang benar. Maka dalam keadaan demikian Allah SWT akan memaafkan dan akan mengampuni kesalahan tersebut. Dan di dalam sebuah hadith. Allah SWT mengatakan waqad fa'altu qad fa'altu aku telah melakukan artinya aku telah mengabulkan doa tersebut apabila ada salah seorang di antara umat Islam melakukan sebuah dosa karena salah atau karena kekeliruan maka Allah SWT mengampuni yang, yang demikian dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku sesuatu yang dilakukan karena khata. Karena kekeliruan, kekeliruan. Wan-nisyan yang dilakukan karena lupa. Wa mastukrihu alaih dan apa yang dilakukan karena dipaksa oleh orang lain. Ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahasanya sebuah kesalahan ini adalah terkadang Allah Swt mengampuni dosa seseorang karena dia melakukan itu bukan kesengajaan dia melakukan itu tanpa sengaja kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan ucapannya wa taqsimul masaili إلى مسائل أو إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة ونحوهم من أئمة البدعة Kemudian setelah itu beliau melanjutkan melengkapi ucapannya dan pembagian masalah-masalah di dalam agama ini kepada masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang yang tidak dikafirkan orang yang mengingkarinya laisa aslun. Yang demikian tidak ada dasarnya baik dari para sahabat radhiyallahu anhum demikian pula para tabi'in dan juga para a'immatul Islam imam-imam kaum muslimin wa inna ma huwa ma'khudun 'anil mu'tazilah wa nahmihim min a'immatil bid'ati sesungguhnya ini semua diambil dari orang-orang mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka dari para imam atau dari dari para imam ahlil bid'ah ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga ulama-ulama yang lain mereka berhati-hati di dalam masalah takfir. Tidak serta-merta dan tidak tergesa-gesa mereka di dalam mengkafirkan orang lain. Harus ada di sana iqamatul hujjah. Harus ada di sana iqamatul hujjah. Kemudian beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang ketiga, wa yaqulu rahimahullah Dan berkata Syekhul Islam rahimahullah. Fa inna kathiran minal masail al-amaliyah alaiha adillatun qat'iyah عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة ثم لو أنكرها الرجل wa ta'wilin lam yukaffar hatta tuqama alaihi hujjah maka sesungguhnya kebanyakan dari perkara-perkara amaliyah memiliki dalil-dalil yang qat'i di sisi orang yang mengetahuinya dan yang lain tidak mengetahuinya dan di dalamnya ada yang qat'i dengan ijma' di dalamnya ada yang qat'i yang jelas dengan dalil ijma' seperti misalnya diharamkannya perkara yang haram dan diwajibkannya perkara-perkara yang wajib secara zahir. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kemudian seandainya ada seseorang yang mengingkari artinya mengingkari diharamkannya sesuatu yang haram atau mengingkari sebuah kewajiban yang zahir di dalam agama bijahlin karena sebab kebodohan wa ta'wilin atau karena mentakwil lam yukaffar maka orang tersebut tidak boleh dikafirkan sampai ditegakkan baginya hujjah ini adalah sahih dari ucapan beliau seandainya ada di antara umat Islam yang mengingkari sesuatu yang diharamkan padahal itu jelas di dalam agama kita adalah perkara yang diharamkan misalnya seperti diharamkannya zina atau diharamkannya minum khamar, minum minuman keras. Maka umat Islam semuanya tahu. Ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Allah SWT mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan. Dan ini adalah larangan melakukan zina dan juga melakukan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perzinaan. Seperti misalnya memandang kepada sesuatu yang diharamkan. Memandang sesuatu yang diharamkan. Atau mendengarkan sesuatu yang membuat seseorang berzina. Maka ini semua adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Demikian pula minum khamr. Allah SWT mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali syaitan fajtanibu Allah SWT mengatakan mensifatkan bahasanya khamr dan juga judi ini adalah termasuk amalan syaitan sesuatu yang rijis sesuatu yang sangat buruk dan sangat jelek kemudian Allah mengatakan fajtanibu maka adalah kalian menjauhi perkara-perkara tersebut Setelah Allah mensifatkan bahasanya perkara tersebut adalah sesuatu yang religious, sesuatu yang sangat jelek di dalam agama Islam, Allah swt menyuruh kita untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Menunjukkan bahasanya minum minuman keras dan yang memiliki hukum yang semisal seperti yang ada di zaman sekarang, ya obat-obatan terlarang, pil-pil yang terlarang, suntikan yang terlarang. Yang intinya sama yaitu menghilangkan akal seseorang Maka ini juga diharamkan di dalam agama Islam. Ini adalah perkara yang diharamkan dan jelas pengharamannya di dalam agama Islam. Seandainya sekarang datang orang yang mengingkari keharaman ini. Mengingkari keharaman ini dengan mengatakan zina halal. Atau mengatakan minum-minuman keras adalah halal. Maka ini adalah ucapan yang kufur menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula yang semisal kewajiban yang sudah jelas yang sudah zahir. Seperti kewajiban melakukan solat lima waktu. Makanya adalah termasuk kewajiban-kewajiban yang zahir. Umat Islam mengetahui bahasanya solat lima waktu hukumnya adalah fardun dan wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah yang sudah memenuhi syarat kewajiban maka diwajibkan untuk melakukan sholat lima waktu apabila ada seseorang yang mengaku dirinya adalah muslim kemudian mengatakan bahwasanya sholat tidak wajib mengingkari kewajiban sholat lima waktu maka perbuatan dia atau ucapan dia dengan mengingkari kewajiban sholat ini adalah perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Ini adalah mengeluarkan dia dari agama Islam. Perbuatan dia dan ucapan dia ini adalah kufur yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Tetapi belum menjelaskan lau angkara harrojul bijahlin. Seandainya ada orang yang mengingkari bijahlin karena sebab apa? Kebodohan. Dan ini mungkin Misalnya ada orang yang baru masuk Islam. Dia baru mengenal dua kalimat syahadat. Ya, kemudian dia mengingkari kewajiban sholat lima waktu. Bijahlin karena kebodohan dia karena dia belum tahu. Au li ta'wil atau karena takwil wa ta'wilin, karena dia mentakwil. Sudah tahu hadisnya, sudah tahu ayatnya, tetapi dia memahami makna yang yang lain, mentakwil hadis atau ayat tersebut. Maka Syekhul Islam mengatakan, lam yukaffar. Orang yang demikian tidak dikafirkan. Hatta tuqama alaihi al-hujjah sampai ditegakkan hujjah kepada orang tersebut. Yaitu diterangkan, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sampai dia memahami perkaranya. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama ahlu sunnah yang lain, mereka sangat berhati-hati dan sangat ekstra hati-hati di dalam masalah takfir ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kama anna jama'atan istahallu syurbal khamri ala ahdi Umar. Beliau menyebutkan contoh yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu, yaitu di zaman Umar bin Khattab, ada sebuah jamaah Maksudnya adalah ada sekelompok manusia yang mereka menghalalkan minum khamar. Ada sebagian manusia dan mereka adalah muslimun, orang-orang Islam. Tetapi mereka menghalalkan apa? Menghalalkan minum khamar dan ini terjadi di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Minhum qudamah di antara mereka adalah seseorang yang bernama Kudamah. Dan beliau adalah Kudamah Ibnu Mat'un. Beliau adalah Kudamah Ibnu Mat'un. Wa ra'au annaha halalun lahum. Dan mereka menganggap bahwasanya minum, minuman keras ini adalah halal bagi bagi mereka. Ada sebagian orang di zaman Umar bin Khattab, mereka menghalalkan apa? menghalalkan minuman keras. Dan ternyata mereka salah paham di dalam memahami sebuah ayat. Allah SWT mengatakan, لَيْسَ عَلَى الَّذِي نَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَلِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَعَمَلُوا وَعَمِلُوا صَلِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا Berdasarkan ayat ini, mereka menganggap bahasanya minum minuman keras ini adalah diperbolehkan. Karena Allah SWT mengatakan, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junah." Tidak masalah bagi orang yang beriman dan beramal soleh fi ma qaimu di dalam apa yang mereka makan selama mereka beriman dan beramal soleh "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fi ma qaimu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihah." Selama mereka bertakwa, selama mereka beriman, selama mereka beramal soleh maka tidak masalah di dalam apa yang mereka minum. Sehingga sebagian Kudamah dan juga orang-orang yang sepemahaman dengan beliau menganggap bahasanya minum-minuman keras ini diperbolehkan. Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengkafirkan mereka? Kudamah ibnu Mat'un dan juga orang-orang yang sependapat dengan beliau ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak langsung mengkafirkan mereka. Baik. Tetapi beliau menegakkan hujah kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka tentang perkara ini dengan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu beliau mengatakan rahimahullah walam tukaffirhum as-sahabah dan para sahabat radhiyallahu anhu tidak serta-merta mengkafirkan orang-orang tersebut hatta bayyanu lahum khata'ahum fatabu warja'u sampai para sahabat menjelaskan kepada mereka tentang kesalahpahaman ini sehingga mereka bertobat dan kembali kepada jalan yang yang benar. Ini adalah contoh dari para sahabat radhiyallahu para salaf kita, para pendahulu kita, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak tergesa-gesa di dalam mengkafirkan manusia. Dan secara umum ahlu sunnah wal jamaah mereka mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak tergesa-gesa di dalam masalah pengkafiran. Mereka adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam masalah pengkafiran ini. Di sana ada kaidah-kaidah yang sangat ketat dan kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya takfirul muayyan mengkafirkan orang secara langsung. Yaitu menunjuk langsung fulan bin fulan adalah kafir. Maka ini adalah yang melakukan adalah para ulama yang sampai pada derajat ijtihad dilakukan oleh para ulama yang sampai pada derajat ijtihad para mujtahidun maka mereka lah yang berhak untuk mengkufuri mentakfir dengan takfir muayyan mentakfir dengan takfir yang muayyan yaitu menentukan ya secara langsung bahwasanya si fulan dan fulan adalah orang yang kafir maka ini yang melakukan adalah para ulama yang sampai derajat ijtihad nah Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat yang kelima bolehnya mengganti atau wajibnya mengganti penguasa yang kafir diganti dengan penguasa yang muslim. Syarat yang kelima ayyakuna lil muslimina qudratun ala izalatihi. Kaum muslimin memiliki kemampuan untuk menghilangkannya atau menggantikannya. Fa illam yakun lahum qudratun ala dalik fala yajibu alaihim ma ya-, ma ya'jazuna anhu maka apabila mereka yaitu kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk mengganti penguasa tersebut maka tidak wajib atas mereka apa yang mereka lemah di dalamnya jadi syarat yang kelima kita yaitu rakyat kaum muslimin harus memiliki kemampuan yaitu kemampuan untuk mengganti Adapun apabila penguasa tersebut adalah orang yang kafir atau keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam dan kita tidak memiliki kemampuan, maka dalam keadaan demikian kita tidak diwajibkan untuk mengganti. Allah SWT berfirman, qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jal kepada kita semua untuk bertakwa tetapi sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam mengganti penguasa tersebut, maka tidak diwajibkan kita untuk menggantinya. Seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan kita tidak bisa mengganti penguasa tersebut dengan penguasa yang muslim, maka kita tidak diadab karena perbuatan kita. Karena karena perbuatan kita, kita tidak diadab. Karena kita sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita tidak mampu, maka tidak wajib kita untuk mengganti penguasa tersebut. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Nabi SAW mengatakan, Ma nahaitukum anhu fajitanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku beritahkan kepada kalian, maka adalah kalian datangi atau kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini semua menunjukkan bahwasanya at-taqwa ini adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apabila kita tidak mampu, maka kita tidak diwajibkan untuk mengganti penguasa yang kafir menjadi penguasa yang muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu bi Maka adalah dia merubah dengan tangannya. Apabila kita melihat sebuah kemungkaran, melihat yaitu dengan kepala kita sendiri. melihat kemungkaran di depan kita. Dan kita tahu ini adalah perkara yang mungkar, perkara yang maksiat di dalam agama Islam. Maka perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, biyadi. Maka adalah dia rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Maksudnya adalah dirubah yaitu diingkari, dirubah dari sesuatu yang mungkar menjadi sesuatu yang ma'ruf dengan tangannya yang dimaksud dengan tangannya di sini adalah dengan kekuasaan. Apabila seseorang memiliki kekuasaan seperti misalnya seorang kepala rumah tangga atau seorang bapak dan dia melihat kemungkaran tersebut ada di dalam rumahnya maka dia memiliki kekuasaan sebagai seorang kepala rumah tangga dia memiliki kekuasaan seandainya terjadi kemungkaran di dalam rumah maka dia bisa merubah kemungkaran tersebut yang ada di dalam rumahnya dengan kekuasaan yang dia miliki. Menyuruh untuk diganti atau dijual atau dikeluarkan dari rumah atau dihapus dan seterusnya. Makanya adalah kekuasaan dia. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka adalah dia rubah dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaannya. Kemudian apabila tidak mampu, Fa illam yastati' apabila dia tidak mampu fa bilisanihi maka dia rubah dengan lisannya. Melihat sebuah kemungkaran tetapi dia bukan orang yang memiliki kekuasaan. Dia bukan seorang pejabat dan dia bukan seorang kepala yang memiliki kekuasaan. Dia adalah orang biasa. Kemudian dia melihat kemungkaran di depan matanya. Maka dalam keadaan demikian, maka dia mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya, yaitu dengan lisan. Apabila dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk menasihati dengan lisan, memiliki sedikit ilmu yang berkaitan dengan kemungkaran tersebut, maka dia sampaikan dalilnya, ini adalah perbuatan yang haram berdasarkan ayat ini atau berdasarkan hadis ini, silakan dia mengingkari dengan lisannya. Karena dia tidak memiliki kekuasaan dan yang dia mampu adalah mengingkari dengan lisannya. Kalau tidak mampu, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dia ingkari dengan hatinya. Kekuasaan dia tidak memiliki. Lisan dia bukan termasuk orang yang berilmu, pandai membawakan dalil atau membawakan hadis. Maka dalam keadaan demikian Dia mengingkari dengan hatinya Yaitu dia yakini di dalam hatinya Bahwasannya itu adalah perkara yang mungkar Dan dia membenci kemungkaran tersebut Dan ini adalah termasuk jenis pengingkaran Jadi pengingkaran Ya tidak harus yang senantiasa Merubah dengan tangan Atau dengan kekuasaan Dan tidak harus Ya seseorang pandai berbicara dengan lisannya Atau menasihati dengan lisannya tapi seandainya seseorang mengingkari di dalam hati Karena memang ini sesuai dengan kemampuan dia Maka dia sudah dianggap sebagai orang yang mengingkari kemungkaran Maka dia sudah dianggap sebagai orang yang mengingkari kemungkaran Karena dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan Mengingkari sebuah kemungkaran sesuai dengan kemampuan Wadhalika al-aful iman dan yang demikian adalah, adalah iman yang paling lemah. Artinya tidak ada yang lebih lemah dari itu. Jadi minimal seorang muslim apabila dia tidak bisa mengingkari dengan kekuasaannya, tidak bisa mengingkari dengan lisannya, maka minimal dia mengingkari di dalam hatinya, benci dengan kemungkaran tersebut, ya dan mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya dan ini adalah selemah-lemah iman. Dan ini menunjukkan setelah itu tidak ada keimanan. Setelah itu tidak ada keimanan karena beliau mengatakan out of iman. Jadi minimal kita membenci. Jangan sampai kita termasuk orang yang meridhai kemungkaran tersebut. Nah, kemudian setelah itu beliau menukil ucapan Syekh Ibn Baz. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dan beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum yang sekarang. Kalau yang sekarang adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sebelumnya adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah yang meninggal kurang lebih pada tahun 1420 Hijriah. Beliau mengatakan wa yaqulu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah berkata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah Al-khuruju 'ala al-hukmi mahallu nadharin Al-khuruju 'ala al-hukmi mahallu nadharin memberontakan atau memberontak kepada penguasa, maka ini adalah mahallu nazar. Ini adalah perkara yang perlu dipikirkan. Perkara yang perlu dicermati. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal illa an taraw kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali kalian melihat kekufuran yang jelas kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Syekh bin Bas rahimahullah menunjukkan kehati-hatian beliau di dalam masalah ini. Pemberontakan kepada penguasa adalah perkara yang perlu dicermati. Artinya tidak bisa seseorang tergesa-gesa. Karena apa? Karena Nabi SAW mengecualikan satu perkara saja. Boleh dalam keadaan seperti itu seseorang melakukan pemberontakan. yaitu apabila melihat kekufuran yang jelas. Ini adalah penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya ini adalah satu keadaan dan satu-satunya yang membolehkan seseorang yang melakukan pemberontakan tentunya dengan syarat-syarat yang lain yang sudah disebutkan. Wa hadza la yakunu illa idza wujidat ummatun qawiyyah. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali apabila ada di sana umat yang kawiyah, umat yang kuat. Yaitu yang memiliki apa? Yang memiliki kudrah, yang memiliki kemampuan. Tastati'u izalatal hukmil batil yang dia mampu untuk menghilangkan kekuasaan yang batil, kekuasaan yang tidak benar. Amma hurujul afradi. والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم kemudian beliau mengatakan adapun keluarnya individu-individu saja keluarnya individu-individu saja atau orang-orang yang awam yang mereka merusak dan tidak memperbaiki maka yang demikian tidak boleh maka yang demikian tidak boleh kalau umat memiliki kekuatan umat Islam memiliki kekuatan yang dengannya bisa mengganti hukum atau kekuasaan yang batil, maka dalam keadaan demikian diperbolehkan. Adapun yang keluar hanya afrod yaitu individu-individu atau sebagian manusia yang kecil yang mereka merusak dan tidak memperbaiki, maka yang demikian tidak boleh. Kemudian beliau mengatakan, هذا يضرون به nasa." malayan faunahum. Orang yang demikian atau yang demikian itu justru malah memudrati manusia dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Jadi kalau tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, maka yang demikian mudaratnya lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Dan ini disebutkan oleh Syekh bin Bas di dalam majmu' fatwa milik beliau yang berisi tentang kumpulan fatwa-fatwa dari beliau rahimahullah wa yaqulu rahimahullah dan berkata beliau yaitu Syekh bin Baz di dalam uh, di tempat yang lain la yajuzul khuruju 'ala sultani illa bi syartain tidak boleh melakukan pemberontakan kepada penguasa kecuali dengan dua syarat kecuali dengan dua syarat ahaduhuma wujudu kufrin bawahin indahum minallahi fihi burhan yang pertama adanya kekufuran yang nyata yang kita memiliki bukti yang jelas dari Allah Azza wa Jalla. Dia adalah kekufuran yang tersebar dan hukumnya jelas-jelas kufur di dalam agama Islam. Dalilnya adalah sabda Nabi tadi, "Illa antara kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan." Wa syartu tsani dan syarat yang kedua kata beliau, "Al-qudratu 'ala izalatil hakim izalatan la yatarattabu 'alaiha syarrun." akbar minhu wa biduni dzalik la yajuz. Kemudian syarat yang kedua yang tidak e, tidak e, kalah dengan syarat yang pertama al qudratu ala izalah al hakim kemampuan untuk menghilangkan hakim tersebut. Artinya syarat yang kedua adalah memiliki kudrah, memiliki istitaah, memiliki kemampuan untuk menghilangkan atau mengganti penguasa yang kafir tersebut izalatan la yatarattabu alaiha syarrun akbar minhu izalah yaitu penggantian yang tidak terjadi setelahnya kejelekan yang lebih besar daripada yang pertama ya bisa menghilangkan tapi dengan syarat tidak terjadi kejelekan yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada yang yang pertama wa biduni dzalik la yajuz kalau tidak demikian maka tidak boleh Jadi syarat yang pertama kata beliau adalah itu adalah kekufuran yang jelas. Kemudian yang kedua memiliki kemampuan untuk menghilangkan atau menggantikan penguasa yang kafir tersebut dan dengan syarat tidak terjadi kemudaratan yang lebih yang lebih besar. Kalau sampai tidak ada di antara syarat-syarat ini, maka la yajuz, maka tidak boleh melakukan pemberontakan. Dan ini menunjukkan bagaimana penjelasan para ulama rabbaniyun para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dikenal dengan ilmunya, dikenal dengan waraknya, dikenal dengan zuhudnya dan diketahui tentang keikhlasannya dan kesungguhnya di dalam dakwah bagaimana mereka berhati-hati di dalam di dalam masalah ini di antaranya adalah Syekh bin Bas rahimahullah dan ini adalah syarat yang kelima yaitu kaum muslimin memiliki kekuatan memiliki kemampuan untuk menghilangkan ya e, e, pemimpin yang kafir tersebut. Kalau tidak memiliki kemampuan, maka tidak diwajibkan bahkan terkadang tidak diperbolehkan untuk mengganti karena dikhawatirkan terjadi mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Kemudian syarat yang keenam beliau mengatakan hafizahullah alla yatarattaba ala izalatihi munkarun ashaddu minal munkaril hasil bibaqaihi Syarat yang keenam adalah tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang sebelumnya. Tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang sebelumnya. Karena maksud dari mengingkari kemungkaran ada dua. Maksud dari mengingkari kemungkaran ada dua. Tujuannya ada dua. Yang pertama, menghilangkan kemungkaran tersebut secara keseluruhan menghilangkan kemungkaran tersebut secara keseluruhan. Kalau tidak bisa, maka yang kedua mengurangi. Yaitu mengurangi kemungkaran tersebut. Jadi yang, yang, yang sebelumnya banyak kemudian menjadi sedikit. Ini adalah dua tujuan mengingkari kemungkaran. Yang pertama adalah menghilangkan secara keseluruhan kalau bisa atau yang kedua tujuannya adalah mengurangi kemungkaran tersebut meskipun tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan. Ini tujuan mengingkari kemungkaran. Kalau misalnya kita mengingkari kemungkaran, justru terjadi kerusakan yang lebih besar. Terjadi kemungkaran yang lebih dahsyat. Maka dalam keadaan demikian, kita tidak disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Tidak disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Yaitu apabila dikhawatirkan ketika kita mengingkari kemungkaran tersebut justru terjadi kerusakan yang lebih yang lebih besar. Ya, justru terjadi kerusakan yang lebih yang lebih besar. Wa hadza yarji'u li qa'idatin syar'iyyatin mashhurah qarraraha al-ulama'u fi bab al-amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkari 'umuman wa fi bab al-inkari 'ala ulati al-umuri khususan. Dan ini kembali kepada sebuah kaidah yang syar'iyah, yang masyhur, yang dikenal yang telah ditakrir ditetapkan oleh para ulama di dalam bab al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar umuman. Jadi ini kaidah yang sudah dibuat dan sudah ditetapkan oleh para ulama di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, maka kita harus melihat maslahat dan juga mudaratnya. Kalau dikhawatirkan di sana ada mudarat yang lebih besar dari kemungkinan dari kemungkaran yang pertama, maka dalam keadaan demikian kita tidak disyaratkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Wa fi babil ingkari ala wulatil umuri khususan khususnya ketika kita mengingkari penguasa. Khususnya ketika mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Kemudian setelah itu beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Fa idza kana minal muharramati ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما منه لم ينهى عنه أو لم ينهى عنه ولم يبحه أيضا ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات wa tarki wajibin a'zamu mimma yahsulu bi fi'lihim al-munkara wa dhunub yang artinya beliau mengatakan maka apabila di sana ada perkara yang diharamkan apabila di sana ada perkara yang diharamkan yang seandainya dilarang justru terjadi perkara yang diharamkan yang lebih besar dari itu maka dalam keadaan demikian lam yunha anhu dalam keadaan demikian jangan dilarang. Jadi kalau melihat ada kemungkaran, ada perkara yang haram seandainya dilarang, justru malah terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka dalam keadaan demikian jangan dilarang. Oleh karena itu kata beliau, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar daripada itu. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu dilarang atau diharamkan untuk memberontak kepada penguasa yang sah dengan pedang. Oleh karena itu dilarang memberontak kepada penguasa yang sah dengan pedang yaitu dengan senjata karena apa? Untuk dengan maksud untuk amar ma'ruf nahi mungkar karena apa yang terjadi setelah itu berupa keharaman dan meninggalkan kewajiban ini lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Jadi beliau menjelaskan contohnya adalah mengingkari yang melakukan pemberontakan kepada penguasa dengan dalih untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa dilarang? Padahal maksudnya ingin amar ma'ruf nahi mungkar karena dikhawatirkan akan terjadi kemungkaran yang lebih besar daripada daripada ini. Ya, karena terjadi dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Nah. setelah itu Mu'allif Syekh Hafizahullah menukil ucapan dari Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syamqidi Rahimahullah Yang isinya adalah sama Yaitu tentang Tidak bolehnya mengingkari kemungkaran Apabila Dikhawatirkan setelah Mengingkari kemungkaran tersebut terjadi Kemungkaran yang lebih yang lebih besar Yustaratu fi jawazi al-amri bil ma'ruf alla yuaddi ila mafsadatin a'zama min dhalikal munkar li ijma'il muslimin ala irtikabi akhaffi dhararain beliau mengatakan hafizahullah wa yaqulu syekh Muhammad al-Amin asy-Syangqiti rahimahullah dan disyaratkan di dalam bolehnya beramar ma'ruf yaitu apabila tidak sampai menjadikan di sana kerusakan yang lebih besar dari kemungkaran yang pertama karena ijma kaum muslimin bahwasanya ijma kaum muslimin ala irtikabi akhaffi dhararain ijma kaum muslimin tentang bolehnya irtikabi akhaffi dhararain yaitu melanggar dharar atau mafsadah yang lebih ringan jadi seandainya di sana ada dua dorong, ada dua mafsadah, ada dua kerusakan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Tidak ada pilihan yang lain. Ada dua kerusakan yang mau tidak mau harus kita lakukan, harus kita langgar. Yang satunya lebih parah daripada yang lain. Yang satunya lebih parah daripada yang lain. Maka mana yang kita langgar? Yang ringan, maka yang kita langgar adalah yang yang ringan. Seandainya di sana ada dua mafsadah, ada dua kerusakan yang harus kita langgar dan yang pertama lebih parah daripada yang kedua, maka kita boleh melanggar yang kedua, yaitu yang lebih ringan daripada dua perkara ini. Dan ini adalah penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Amin Ash tentang masalah ini yaitu tidak bolehnya seseorang mengingkari sebuah kemungkaran ya apabila dikhawatirkan di sana terjadi kemungkaran yang lebih besar daripada daripada itu. Nah, seolah akan kita lanjutkan yang besok di waktu yang sama di tempat yang sama e, kita lanjutkan nukilan-nukilan dari ulama-ulama yang lain tentang masalah ini. Nah, mungkin ada pertanyaan? Satu pertanyaan aja mungkin. Silahkan, mungkin ada pertanyaan masih ada waktu sampai iqamah. Ya. Kalau menurut Pak Jokowi seperti apa? Misalnya yang ya, banyak ya makanya bukannya menerima kabar begitu aja gitu ya, ya. maksudnya. Ya. Cuman kan banyak yang kelentingan di luar gitu. Apakah sama kita nggak perlu menjudge ya. beliau? Ya Ah, dengan mudahnya gitu. Ya, karena kan memang kabar yang tersiar luar biasa kan karena memang kan dekat dengan komunisme. Itu kabar aja. Kabar aja. Kabar aja. Jadi kabar. memang tidak langsung ya, boleh gitu. Tidak boleh kita terima begitu saja. Hmm. Apalagi yang mengabarkan kita nggak tahu. Kita betul lah. Makanya anak orang kemarin. Pasu. Ya. Jadi benar-benar emang seperti antum bilang ya, kayak gitu ya. Berhati-hati. Ya. harus berhati-hati gitu yeah. karena memang kabarnya ini kita juga belum tahu dari mana belum tahu kita mungkin dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab nah, hmm. karena selama kita masih diizinkan untuk sholat masya allah ya, yeah. Ya. selama dia sholat beliau adalah pemimpin kita yeah. dan azan masih berkumandang masih iya. yeah. azan masih berkumandang dengan bebas yeah. mungkin ya itu salah yeah. satu pertimbangannya Ustaz yeah. ya, insya iya. allah ya. Iya. nah Ustaz. Salam dari Ikhwan di Jakarta, ada di grup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab. Apakah boleh kita taat kepada pemerintah yang mana pemimpin itu dipilih dengan cara yang curang sehingga dia menang? Apabila dia sudah mencapai kekuasaan dan sudah istaqarra dan sudah stabil keadaan negara, maka dalam keadaan demikian dia adalah penguasa kita. Dia adalah penguasa kita dan pemimpin kita meskipun cara yang dia lakukan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut adalah cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Misalnya seperti contoh di dalam soal ini yaitu melakukan kecurangan sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang terpilih. Kalau dia adalah sudah mencapai kekuasaan dan sudah stabil negara, maka dalam keadaan demikian dia adalah pemimpin kita meskipun dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berwasiat kepada para sahabat radhiyallahu anhum di dalam hadis Airbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Tirmizi dan juga yang lain. Beliau mengatakan usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat yaitu kepada pemerintah kepada penguasa meskipun yang memerintah kalian atau yang menguasai kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Meskipun yang menguasai kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Minhaj bagaimana seorang budak bisa menjadi seorang nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh